Išeimo knyga 17 skyrius Visi izraelitai keliavo toliau iš Sino dikumos, sustodami, kai viešpats įsakydavo. Jie pasistatė stovyklą Refidime. Čia jie nerado geriamo vandens ir priekaištavo mozei, sakydami, duok mums vandens atsigerti. Mozė jiems atsakė, ko burnojate prieš mane, kodėl gundote viešpatį. Žmonės ištroškę vandens murmėjo prieš Mozę. Kodėl mus išvedė iš Egipto, kad mus, mūsų vaikus ir gyvulius numarintum troškuliu? Tada Mozė šaukėsi viešpaties. Ką man daryti su šita tauta? Nedaug trūksta, kad jie užmuštų mane akmenimis. Viešpats atsakė Mozei, išeik prieš tautą kartu su Izraelio vyresniaisiais. Laikyk rankoje lasdą, kurią sudavė į upę ir eik. Aš stovėsiu prieš tave ant uolos, Horebe. Tu suduosi lasdą į uolą, iš jos ištekės vanduo ir žmonės galės atsigerti. Moze taip ir padarė Izraelio vyresniųjų akise. Jis praminė tą vietą Masa ir Meriba dėl to, kad Izraelitai priekaištavo ir gundė viešpatį, sakydami, ar yra viešpas tarp mūsų. Tada atėjo amelikiečiai ir kariavo su Izraeliu Refidime. Moze įsakė Jozuei, pasirink vyrų ir eik kariauti prieš amalekiečius. Rytoj aš atsistosiu ant kalvos viršūnės ir laikysiu Dievo lasdą rankoje. Jozuje padarė, kaip jam Moze buvo įsakęs ir kovojo prieš amalekiečius. Moze, Aronas ir Hūras užlipo ant kalvos viršūnės kol Mozė laikydavo pakėlęs savo rankas, laimėdavo izraelitai, kai tik jis nuleisdavo, laimėdavo amalekiečiai. Mozės rankos pavargo, jie tad paėmė akmenį ir jis atsisėdo ant jo. Aronas ir Hūras laikė jo rankas, vienas iš vienos, kitas iš kitos pusės. Taip, jo rankos buvo pakeltos iki saulės nusileidimo. Tuo būdu Jozue nugalėjo Amaleką ir jo tautą savo kardu. Viešpats liepia mozei, įrašyk tai į knygą, atminimui ir perskaityk Jozuei girdint, kad aš išnaikinsiu atminimą apie amalekiečius iš podangaus. Moze pastatė aukurą ir ji pavadino Viešpats yra mano vėliava, nes jis sakė, viešpats prisiekė ir jis kariaus prieš amalikiečius per kartų kartas.